Сега е време да продолжиме со делата на апостолите. Мијатите сабота започнахме со од серијата библиски проповеди со Петровата проповед на Педесетница и минатата и ова вечер, значи мијата сабота и ова сабота вечер, решив овие Петрови проповеди да ги насловам со заеднички наслов првиот клуч. Ке продолжиме, може би, следната сабота со истиот наслов, ке видиме. Само да објаснам што значи првиот клуч. Да се подсетиме, <clears throat> Господ на апостол Петр му рекол дека ќе му даде некакви клучеви, како што споменавме и предпладнево на библиската полука. Как се наоѓа тој текст? Како прво, ајде да го најдеме. Каде би требало да го барате? Во истата глава, каде што Петар ги кажал зборовите, зашто бил пофален. Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тоа беше каде? Каде? Матеј беше, да. И каде? 16 глава. Матеј 16 глава, да се подсетиме. Ке почнем да читам од 13 стих. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече, Што велат луѓето, кој е синот човечки? ти одговорија. Едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некои дека е Еремија или дека е еден од пророците. Значи, кај евреите имало различни мислења за тоа, кој бил Исус. Не знам како го толкувале ова, а Илија бил жив на небо, ама Еремија некој од пророците дали како воскреснат и веројат. И Ирод Антипа верал дека Исус е Јован Крстител, што му ја исоков главата, станал од мртвите. Интересно е, евреите, значи, имале некаква представа дека Исус не е обичен човек, според делата што дотогаш ги посредочиле. Мора да е, значи, некој од пророците. Но не биле спремни да прифатат дека е поголеми од пророците, дека е нешто повеќе, и повисоко и од ангелите по својата природа, по својата потекло. Но сега Исус прашува, а тој им рече, а вие што мислите, кој сум јас? А сега вие што мислите? Вие учениците. Симон Петар одговори и рече, Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече, блажен си ти Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец, кој е на небесата. И сега нас не интересира пофалбата и наградата што Петар ја добива за овие негови зборови. А јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. и 19 стих и ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство. И што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата. А што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата. Овие збори многу им се допаѓаат на оние што сакаат власт. Прво прашање, за колку клучеви станува збор? Што мислите? Исус вели клучевите. Употребува множина, значи не е еден клуч. Колку клучеви се опрашање? Дванаесет врати, мислиш на Новиот Русалем, цидовите. Борче вели два клуча. Трето мислење постои. Ако ги прашаме католиците кои што многу го сакаат овој стих, што одговор ќе ни дадат? Колку клуча се? Два. Од каде знаеме? <laughs> да. Знамето на државата Ватикан, сте го видели, нели? Што има на тоа знаме? Ја има папската тиера и два прекрстени клуча. Затоа што папите велат дека тие се наследници на Свети Петар и дека во наследство ги примаат клучевите од него. Тие клучеви на власта, што се тука споменати во 19 стих. Луѓето овие Христови зборови ги толкувале секако, само не како што Христос мислел. Например, најраширено во народот е она суеверно идиотско толкување, според кое Свети Петар ги очекува душите на покојниците во рајот, кој ќе умрат луѓето, односно на врата ги чека и одлучува кого ќе пушти внатре, кого нема да пушти. Дали на тоа мислел Христос? Не. Ја верувам дека тоа ни католистите не го веруваат. Тоа е повеќе народно суеверие. Или може би го веруваат. Некогаш, некогаш барем го верувале. Денес ништо не веруваат. Денес има најмалку вера на земјата. Христос не мислил на тоа. На што мислил Христос? Кога ги споменал двата клуча, иако тука велиме само клучеви, не знаеме дали се два според библискиот текст, но гледаме дека според знамето на Ватикан христијаните знаеле дека биле два клуча според некоја традиција, може би некој сознанија, може би затоа што во еврејскиот јазик постоела граматичка форма двоина, значи еднина, множина и специјална множина, двоина, за само два елемента, за само двајца. Наводно таква двоина постоела и во старословенскиот јазик. Зошто на апостол Петра му биле кажани вакви зборови? Ако биле два клуча, што представува првиот, а што представува вториот клуч? Гледаме, Исус вели дека се тоа клучеви на Царството Божие. Така? Што значи тоа? Што значи тоа? Два клуча. Клучеви на Царството Божие. Како некој влегува во Царството Божие? Кога некој влегува во Царството Божие? Кога ќе умре? На 50-ница апостол Петра го примил Светиот Дух не умрел за да може да очекува покойници, да ги дочекува покойниците, во рајот. Или кој ги дочекувал пред да умре апостол Петар. Ако отвориме во 15 глава од дела на апостолите, кога Црквата, апостолската црква се собрала на собор во Ерусалим. Зел збор меѓу другите и апостол Петар. Значи, дела 15 глава, 7 стих вели вак. По долго расправање, а се расправале за истата тема за која што е предмет на проучување на посланието до галатјаните во библиската полука. По долго расправање стана Петар и им рече, луѓе браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра меѓу вас, Не незнабожците, од мојата уста да го слушнат Словото на Евангелието и да поверуваат. Како влегле незнабожците во црквата? Кога влегле, кој бил првиот незнабожец што се крстил, што поверувал? Тој бил римскиот капитан Корнелиј. Десетата глава зборува за тоа. Како Корнелиј поверувал? Од кого го чул Евангелието? Од апостол Петар. Значи, незнабожците влегуваат во црквата преку проповета на апостол Петар тогаш прв пат се отворила вратата за незнабожците да се спасуваат. За незнабожците да влезат во Царството Божие. Кој клуч бил тој? Првиот или вториот? Кога незнабожците почнаа да влегуваат во Царството Божие и во Апостолската црква, кој клуч бил тој? Првиот или вториот? Вториот, точно. А кој бил првиот луч? Значи, кој прв почнал да им проповеда на евреите? На петесетница, како што прочитахме едната сабота, целата Петрова проповед од дела втора глава, апостол Петар пак е првиот што им проповеда на евреите и видовме и лијадници се обратија во тој ден и се крстија и во наредните денови после тоа. Значи, апостол Петар ја отвара вратата за спасение на многу евреи во Христово име, и апостол Петар ја отвара вратата. Значи, проповеда, сведочи на незнабожците да се крстат, да почнат и тие да влегуваат во Царството Божие. Ете на тоа мислал Христос. Тоа се клучевите од Царството Божие. Зошто само Петар, бидејќи со Петар почнало. Петар прв проповедал и ја отворил вратата со тоа, и на евреите, и прв проповедал и ја отворил вратата за незнабожците. Сега ќе продолжиме со дела трета глава. Значи, после некој време, не знаеме точно колку, во некој друг ден, еден ден се вели тука, Петар и Јован заедно отидоа во храмот во деветиот час, часот за молитва. Интересно. Кој час е деветиот час? Како? Според еврейското сметење на времето. Тука во фуснота пишува околу 15 часот. Значи толку. Меѓутоа, дали Лука употребувал евреско или римско сметање на времето? Дали можело да биде 9 час наутро, како што и ние велиме, како што ние почнуваме 9 часот наутро? Прашање за размислување. Поверојатно е значи дека употребувал евреско сметање на времето, бидејќи тој податок тој го примил по усмено предание од од апостолите, значи од од од првите христијани пред него. Таму, значи во храмот се мисли во предворието на храмот, не вратре во светилиштето. Таму имаше еден човек, сакат или хром, уште од Него го носеа секој ден и го поставуваа пред портата на храмот, наречена Красна, за да проси милостина од оние што влегуваа во храмот. Тој кој ги издогледа Петар и Јован, кои сакаа да влезат во храмот, запроси милостина и од нив. Како и секој просек. Никого нема да испушти. Секој што ги помине, од секој ги побара. А Петр заедно со Јован го впери кон него погледот и му рече, погледни во нас. И тој ги гледаше внимателно, очекувајќи да добие нешто од нив. Но Петар рече, сребро и злато јас немам, а што имам, тоа ти давам. Во името на Исус Христос од Назарет, стани и оди. Што имал Петар? и Има ли некаква власт, нели? Која била таа власт? Тоа не била власт да погубуваат души човечки. Власт на папи и кралеви. Власта на Стариот Завет. Службата на смртта, како што ја нарекла апостол Павле служењето на буквата. Власта на Новиот Завет била многу поголема и пославна власт, власт за спасување на души човечки, не за погубување на грешници, туку за спасување на за исцелување на болни. Оно што Христос го правил додека бил на земјата. Истата власт. Петар и Јован го имале светиот дух, и со таа власт го вршеле делото кое што им било наложено да го прават. Седмиот стих вели, и само што го фати за десната рака, го исправи. Значи Петар не чекал овој самиот да стане, току го фатил. Не било како оној случајот во Витезда, кога Христос му вели, стани, земи сија постелата и оди. Туку Петар го фаќа за десната рака, го исправи и нему веднаш му се зацврстнаа стапалата и глуждовите. Па скокна, скокна се вели. Се исправи и почна да оди. Како беше овој човек на почетокот опишан? Хром или сакат од од раѓање. Значи, тој, овој човек никогаш не одел пред тоа во живот никогаш не одел во животот. Прв пат сега проодел. И влезе во храмот заедно со нив, скокајки се ве, не одејки, скокајки. И фалејки го Бога од радост. И сиот народ го гледаше како оди и како го слави Бога. Луѓето го познаа дека тој беше оној истиот што седеше пред портата на храмот наречена Красна, поради милостина, че луѓето го знаеле со години овој човек и знаеле дека бил хром или сакат драгени и беа полни со восхит и вчудоневиденост за она што се случи. Големо чудо. му извештајот ни вели, и оздравени од сакат човек цврсто се држаше за Петар и Јован, значи <laughs> не сакаше да го напушти нивното друштво. Кон нив дотрчав чудовиден сиот народ во тремот, наречен Соломонов. Значи во храмот имало еден трем, имало едно предворие, кој што во чест на Соломон бил наречен Соломонов трем. А Петр штом го виде, тоа му рече на народот. И сега почнува втората Петрова проповед, забележена во делата на апостолите после 50-ница. Луѓе Израелци, што се чудите на ова и што сте се загледале во нас како со своја сила или побожност да направивме овој да прооди? Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на татковците наши, го прослави својот син Исус, кого вие го предадовте, повторно истата песна, <laughs> како во првата проповед. Значи, не бил обратен целиот Ерусалимски народ. Сите жители. Се уште имало други евреи кои што се уште не поверувале. Кога вие го предадовте и од кога се одрековте пред лицето на Пилат, кога тој реши да го пушти, но вие се одрековте од светиот и праведниот и побаравте да ви се ослободи човек убиец, Петак не се плаши народните револуционери да ги нарече убијци. Го убивте зачетникот на животот, кога Бог го воскресна од мртвите, затоа сме сите ние сведоци. И поради верата во неговото име, овој кого вие го гледате и познавате, го потврди името негово, а верата во него го исцели и овој човек пред сите вас. Апостол Петр сака да појасни најјасно што може дека ова големо чудо се случило со Христовата сила. Преку силата на Христовото воскресение. Заради Христовите заслуги Во Петар и во Јован нема никаква посебна сила, освен она што Христос им ја дал. А сега, браќа, 17 стих, знам дека вие тоа го направивте од незнаење како и вашите началници, односно вашите водачи, вашите верски учители, вашите водачи воопшто. Значи, два пати уште еднаш ги обвини, вие, го убивте, го предадовте, се одрековте од него, но целта не е да ги осуди, туку да предизвика в покаяние, исто како на Петесетница. И затоа вели, знам дека вие тоа го направивте од незнаење, како и вашите водачи. А Бог, она што онапред го навести преку устата на сите пророци своји, односно дека Христос ќе пострада, тоа и го исполни. Покајте се пак и обратете се, за да се очистите од гревовите ваши, за да дојдат од Господ времења за освежување и тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос, кого небото треба да го прими до она време кога ќе се воспостави се што беше рекол Бог преку устата на сите своји пророци од создавањето на свет. Да се задржиме малку на овие зборови. Апостол Петар ги повикал отворено, откако ги обвинил, но и ги оправдал, дека тоа го направили од незнаење. Ги повикува сега отворено на покаяние. Целта е да се очистат од своите гревови. Само Христовата крв очистува од гревови. Крвта телешка, јагнешка и јарешка, тоа не може да го направи. му вели, за да дојдат од Господ времења за освежување. Што значи ова? Овој Предходниот 19-тиот и овој 20-тиот стих беа многу интересни стихови за пионерите на адвентизмот во 19-тиот век. Што значи ова време на освежување? На што се однесува овој збор, овој термин освежување? Освежување од лицето Господово. Откако луѓето ќе се покајат, обратат и очистат од нивните гревови, ќе настапи освежување. ке го примат Светиот Дух, точно. Меѓутоа, конкретно, благодарам Данило, конкретно поимот освежување, ако се проучува Стариот Завет, односно Старите пророци, што зборуваат на таа тема. Се однесува за излевањето на позниот дошт на, послед, во последното време, пред Христовото доаѓање. И за, Петр тоа го, го споменува. Значи, да ќе дојдат времење на освежување од лицето Господово, кои се тие времења, кога се тие, и тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос. Значи, второто Христово доаѓање. Следи после излевањето на позниот дошт. Како, како пророќството на Јоил. Во првата проповед од втората глава на Педесетница, Петар се повика на Јоиловото пророќство, се секјаваме. Мегутоа, Јоиловото пророќство, дека Господ ке го излее својот дух врз својот тарот, врз младичи, врз девојки, на секое тело, вели, и ке пророкуваат. На кое, за кое време се однесува? се, се однесува за последното време. Тогаш и кога сонцето ќе, ќе помрачи, месечината нема да ја дава свата светлина, ќе се претвори во крв и така натаму. Во контекст на последното време се кажани тие зборови. Тие зборови се однесуваат на излевањето на позниот дошт. И веднаш после тоа второто Христово доаѓање. Мегутоа Петар го зборува тоа како и во првата проповед на Педесетница, како да тие последни денови се тогаш и имал право така да зборува. Ако е целиот еврейски народ се обрател и ја прифател апостолската проповед и сведоштво, и го прифател Христа, тогаш и ќе настапеа последните денови. Но, за жал, тоа не се случило. И историјата требаше да проложи за, еве, скоро цели 2000 години после тоа. 21 стих, да го повторим уште еднаш, кого небото треба да го прими до она време, значи Христос ќе остане на небо после своето вознесение, се до некое време, која ќе се воспостави се што беше рекол Бог преку устата на сите своји пророци од создавањето на светот. Значи Христос повеќе од сигурно ќе дојде. Христос е жив, постои, и посредува за нас во небесниот храм, во небесното светилиште. До некое време ќе биде таму. После тоа време ќе дојде. Ќе биде испратен, како што рече во предходниот стих. 22. Мој се им беше рекол на татковците, Господ Бог наш, Господ Бог ваш од браката ваши ќе ви издигне пророк како мене. Него послушајте го за, ше, за се што ќе ви рече. Ова се познати зборови, што се наоѓаат во Мојсеевиот закон. 18 глава, 18 стих. 23 стих. И секој што не ке го послуша тој пророк, ќе биде истребен од Народ. Така рекол Моисеј. За кој пророк станува збор? Имало многу пророци после Мојсей. Меѓутоа Мојсей зборува за еден конкретен пророк. Зошто наречен пророк? 24 стих вели А сите пророци што пророкува од Самуел, па и оние по нив, го навестува исто така и ова време. Вие сте синови на пророците и на заветот што Бог го беше направил со вашите предци, велики му на Авраам и во потомството Твое ке бидат благословени сите народи на земјата. Бог, откако го воздигна својот слуга, најнапред вам ви го прати за да ви благослови, да секој од вас да се одврати од својата злоба. Дали тука заврши Петровата проповед? Додека Петро ги кажувал овие зборови, неговата проповед била прекината. Не била завршена. Четвртата глава всушност ни кажува што се случило. Вели, и уште додека тие, значи и Петар и Јован, му зборуваа на народот, пристапија кон нив свештениците, старешината на храмот и садукеите пристапиле дури. Садукеите, тоа беа оние познати неверници, кои што не верувале ниту во воскресение, ниту во постојање на ангели и духови, А сепак, свештенството во Израел потекнувало од садукеите. Оние што биле во тоа време свештеници и првосвештеници биле садукеи. Интересно. Значи, овие старешени и свештеници ја прекинале Петровата проповед. Во храм, бидеќи се одржувала каде? Во храмот се одржувала. Во предворијето на храмот, во Соломоновиот трем се одржувала оваа проповед не беше на улица како првата Петрова проповед на туку во храмот. Значи беше на нивен терен, на свещен... на теренот на свещениците и садукеите. И тие ја искористија својата власт да ја прекинат проповедта. Зошто ја прекина? Вториот стих вели огорчени што тие го поучуваат народот и навестуваат воскресение на мртвите во името на Исус Христос. Огорчени. И кренаа раце на нив. И ги ставија под стража. Значи, ги притворија апостолите за доброто дело што го направија, што исцелија човек сакат од и сведочаја за Христовата сила, која што единствено можела тоа да го направи. И ги чува под стража до утрината, зашто се беше веќе завечерило. Цела ноќ останале Петар и Јован во притвор, во храмот. А мнозина од оние што го слушаа, словото поверуваа. Бројот на тие луѓе беше околу 5000 Колку беше на 50-ница? 3000. Втората Петрова проповед забележена во дела на апостолите 5000. Тоа се делата на Светиот Дух. Знаете, оваа книга доктор Лука не е насловил дела на апостолите, туку само дела. Подосно било додадено на апостолите како што било додадено на откровенијата, било додадено откровение на Јован Богослов. Самиот Јован пишува откровение на Исуса Христа, не, на, не си го припишува на себе си. Но што да правиме? Луѓето сакаат да веруваат во луѓе, луѓето сакаат да се надеваат во луѓе, и денес, за жал, имаме повеќе луѓе кои што се молат на апостолите, се молат на Дева Марија се молат, се молат на сите добри луѓе што се споменуваат во Библијата и на некои подоцнежни светители, само на живиот Бог не се молат. Или се плашат да се помолат директно на Исуса Христа. А Исус рече, се што ќе побарате од Отецот во моје име, и на Отецот треба да му се молиме директно. Апостол Павле повикува во евреите, да пристапиме слободно, без страв, кон престолот на милоста. Значи, слободно да влеземе во светињата на светињите, со вера. Не физички, физички не можеме да влеземе таму сега. Слободно да пристапиме пред престолот. Се што ќе побараме од Отецот во Христово име, ќе ни се даде, вели. Не ни требаат посредници. Освен еден освен Исуса Христа. 5000 Што се случило понатаму? Петиот стих ни кажува што се случило утредента. Утредента се собраа во Ерусалим нивните началници, старешините, книжниците, Значи, тоа се политичките водачи, началници на тоа се мисли, политичките водачи, старешините, се мисли на старешините во храмот, значи верските водачи, и книжниците, теолозите, законниците, дипломите. Кој друг? Првосвещеникот Ана, дедо му на Кајафа, самиот Кајафа, Јован и Александр, овие сите, сите овие биле првосвещеници. Актуелен бил Кајафа, меѓутоа и овие други биле живи се уште, и тие биле членови на Синедрионот. И сите што му припаѓаа на родот првосвещенички, што би рекла денес се собраа сите живи владици. Многу интересно друштво. И политичките, и верските водачи, и закониците, теолозите, односно книжниците, и сите живи првосвещеници, со се актуелниот Кајав. Откако ги поставија во средината, ги прашаа, значи Петра и Јована, апостолите, со каква мок и во чие име го направивте ова? не можеа да порекнат дека на вистина бил исцелен човек сакат од раѓање. Тоа било факт. Со каква мог, каде барале сите овие водачи, каде барале објаснување за тоа чудо? Со каква мог и во чие име го направивте ова? Тогаш Петар, исполнет со Дух Свети, им рече, началници народни и старешени израелски, ако денес не испитувате за доброто дело што му го направивме на болниот човек, за да кажеме како е тој излекуван, тогаш нека ви биде познато на сите вас и на сиот народ израелски, дека овој стои здрав пред вас во името на Исус Христос од Назарет, кого вие го расправте повторно обвинение. Сега и водачите ги обвинува. Па да, од нив почна. Тие се вистинските виновници. Народот само се поведува како овци по своите водачи. Кого вие го расправте, кого Бог го воскресна од мртвите. Тој е оној камен што од вас зидарите беше отрлен. Сеја го цитира псалмот, нели? Кој стана камен темелник и во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето преку кое би можеле да се спасиме. Интересно е, 13 стих ни кажува каква реакција. Како Како ги примиле водачите израелски овие Петрови зборови? А кога ја видоа смелоста на Петар и Јован и дознаа дека тоа се неуки и прости луѓе, че беа рибари, нели? Неуки и прости луѓе. Тие само се восхитуваа, сватија дека и тие беа со Исус, но гледајќи да го излечениот човек како стои со нив, тие немаа што да им возвратат. Затоа им заповедаа да излезат надвор од Синедрионот, па почнаа да се советуваат и да се прашуваат еден со друг, велејки, што да правиме со овие луѓе. Зашто и големото чудо што се случи преку нив, познато е им име на сите што живеат во Ерусалим, и ние не можеме тоа да го одречеме. Што да правиме? Мораме да превземеме нешто. Што да правиме? Ке продолжиме следната салата. Што одлучиле и што направиле? Нас против фактите наспроти вистината.